Panašiai ir Ikonijuje. Jie nuėjo į žydų sinagogą ir taip sėkmingai prabilo, jog įtikėjo didelė daugybė žydų ir graikų. Bet tikėjimą atmetusieji žydai kurstė ir pjudė pagonis prieš brolius. Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamiesi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Miesto gyventojai suskilo. Vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Pagonys ir žydai su savo vyresnybė rengėsi juos iš ko neveikti ir užmušti akmenimis. Sužinoję šie pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę bei jų apylinkės. Ten jie skelbė gerąją naujieną. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekuomet nei žingsnio nežengęs. Jis klausėsi Pauliaus kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir pamatęs jį turint tikėjimą, kokiu reikia išgyti, garsiai pasakė. Atsistok tiesiai ant savo kojų. Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Minė pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti Dievai, pasivertę žmonėmis, nužengė pas mus. Barnabą jie vadino Zeusu, o Paulių Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. Priemestyje esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais ir norėjo kartu su minė juos paukoti. Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius persiplėšė drabužius ir šoko prie minios šaukdami Vyrai, ką darote? Juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Tik mes jums skelbėme gerąją naujieną, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sutvėrė dangų, žemę jūra ir visa, kas juose yra. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis. Iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikia jums maisto ir širdies džiaugsmo. Tai dėstydami jėdu šiaip taip perkalbėjo mines, kad jiems neaukotų. Iš Antiochijos ir Ikonijaus atvykę žydai sukurstė žmonės, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto palaikė jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į derbę. Šitame mieste jie skelbė gerąją naujieną ir sulaukė nemažą mokinių paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku uždėdami rankas, jie paskiria jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, skelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugryžę jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.